Filipe Maite hemen, ekarroa egin duzu ez, ze karro mota da eta zertako? Bai, piskat eh, historia berriz uh, idatzi dugu, uh, Dona Zareko historia baita ere Napoleonen denboraren uh, historia. Uh, asmatu dugu mila sortzeun eta amairuan zer gertatu zen uh, Dona Zaren, ez da bat ere gertatu, baina Dona Zaren bada redut bat, uh, gaztelutipi bat, eta pe, asmatu dugu Dona Zareko uh, biztanleek uh, jatzartu dira uh, Napoleonen ahmadaren kontra. Eta hala, beholako karro bajo bat egin dugu, doge batekin, bat dira haintzinean Napoleonen um, gud, gudariak, eta gilean donazareko bizaneak, hala, holako simple bat, hauzo eh, bako txar eh, berriz historia asmatu du, eta hala, pixkat egin eh, da, ez da harinki behartu behar da holako, holako karroak. Eta gero taldeak ere gina ziditutzie. Ogoi garen uh, urte betetzak uh, ba, iparaldeko tamborara guziak uh, gomitatuak izan dira. Guk gure auzoarekin badugu uh, erro bat, bai onakoak, eta donibaneko, donibane luitzuneko marinelak tamborara. Hala, eta beste auzoetan beste tamborara badira, azparnekoak, uh, eta ez dakit, uh, susen, uh, norena. kanpoko herrialdetako kulturen ezautzeko parada ere izan da, frantses garteak ordezkatzen zituen elkarteko paskalekin mintzatu gira. Alors oui, c'est très intéressant d'être aujourd'hui justement avec toutes ces cultures mélangées. Bizik interesgarria da hemen izaitia herrialde desberdinak ordezkatuak dira, baina eskaldunak pireilariak dira eta ugarteak ezagutzen dituzte. la beste erakuts maietan, biarnoko beharnotu zen elkartea, Jean-Marierekin mintzatu gira eta galdegin diogu, zelan eramaiten zuten hizkuntzari begira. C'est euh, le point le plus délicat, parce que euh, nous on travaille plus avec euh, des, anciens, des jeunes retraités. Hori, pondu euh, zailena da. <laughs> Guk gehiago, erretretatu gazteekin lan egiten dugu aurrekin bano. Biltzelan bat egiten dugu gehiago. Euh, grammaire béarnaise est, est sortie en 1858. Lehen biarnoko gramatikako euh, liburua mila sortzion eta berroita hemen sortzian atera balima zen, euh, literatur lan hainitz bada, baina euh, ez du horrek egan nahi hizkuntzaren pasaraztea aize Ça veut pas dire que la transmission soit, euh, soit facile. Comment on dit justement qu'il fait beau aujourd'hui et que vous êtes heureux de vous retrouver chez les Basques Eh bien, oui, Robert, kem herkuntens desta omiei dos bascos, de, desta henlo bascoat. Merci hera. Ederki bai iraganda donazarriko denboradaren hugoi urteak eta ikusiko horiek ere ondoko belaunaldiek denboradaren martxa emanen dutenez.